Prøvesending nummer to. Og Ronny, hvem sitter her? Her sitter Ronny og Andreas. Stemmer. Vi er mennene bak Radio 596. Og vi lager podkast Rundt frokostbordet. Rundt frokostbordet. Ja, egentlig sitter vi i hvert fall rundt frokostbordet. I dag så vi Men vi spist opp- spiser ikke frokost. Eh, vi spiser ikke frokost, men vi sitter rundt frokostbordet. Og drikker kaffe og Juice. Sånn går det når du ikke liker kaffe. Da blir det juice. Ja, sånn er det. Apropos kaffe, så har jeg et kaffesitat. Kjør på med kaffesitat, Ronny. A morning without coffee is like sleep. Ja, god nok. Mm, ja, her er jo mye bedre. Skal vi det? <laughs> I believe humans get a lot done, not because we're smart, but because we drink a lot of coffee. Oh. Det derfor jeg ikke får gjort noe. Mm. Siden sist Ronny, så har vi fått inn en god del eh, e-mail og andre tilbakemeldinger. Eh, Deriblant Kenneth fra Oslo. Han eh, takket for et spennende og veldig lite innholdsrikt program forrige gang, som var prøvekast, eller prøvesending nummer én. Han anbefalte oss eh, mye forskjellig, og så etterlyste han kakeoppskrifter. Da anbefaler jeg da følgende, som eh, en gammel oppskrift fra Askøy utenfor Bergen. Du kjøper en fyrstekake, setter ovnen på 150 grader, har fyrstekaken inne i ti minutter. Tar den ut, serverer sammen med is. Perfekt. Det Hver burde gjøre susen. Det gjør susen. Eh, hvis du som hører på, tenker at det er den mest latterlige kakeoppskriften jeg har hørt i mitt liv, så fortvil ikke. Bare send inn din egen kakeoppskrift til Radio596 at gmail.com. Ronny, hva er det viktigste når man lager podkast? Det er å snakke tydelig. Det er feil. Å drikke kaffe. Det begynner på T og slutter på iming. Hva er det viktigste når vi lager radio? Timing. Konge. Veldig bra. En annen e-mail, Ronny, det er Erlend fra Høland. Hva skriver han? Erlend vil veldig gjerne ikke høre så mye om fotball. Ikke høres mye om fotball. Det er helt korrekt. I tillegg så ønsker han amharisk språkkurs. Noen gloser vi kan bruke i julen, kanskje? Samtidig, ut ifra mailen hans, så, eh, så, mistenker jeg han for å ha en skjult agenda. En skjult agenda? Vi liker ikke det. Nei. Nemlig, jeg mistenker han for å være løpegutt for Radio Ebbels. Radio Ebbels. Som jeg frykter kommer til å bli en hard konkurrent. Hva i alle dager er Radio Evels? Det er et veldig godt spørsmål, Andreas. Som ikke har noe svar på. Det var Radio Evels. Amharisk språkkurs, det må vi tygge litt på. En annen som har sendt en mail, det er Frank fra Radøy, som sender både kritikk og ros. Eh, mest kritikk? Mest kritikk, ja, vi må si det. Men eh, faste spalter i løpet av hver podkast som gjør at deres podkast blir unik. Hmm. Jeg syns vår podkast er ganske unik. Det syns jeg òg. Men eh, faste spalter var vel og bra, det. Så det kommer til hvert. Til slutt Gunhild fra Lepsøy, som syns det er koselig med kaffeslurp og munnspill. Ja, der Radio 506. Vi er tilbake. En fast spalte som vi skal begynne å ha sånn cirka hver gang, det er konkurranse. Ja. Denne gangen så er det din tur. Hva er dagens konkurranse? Dagens konkurranse er Hva betyr engai tajapaki to inopuka inona? Og hvilket språk er det på? Enkelt og greit. Vi begynner litt lett, og så blir det verre etter hvert. Yes. Dette var da dagens konkurranse. Send inn svaret ditt til radio596 at gmail.com. Svarer du rett, så er du med i trekningen om En julegave. En julegave fra Radio 596. Yes. lurer på om det er på tide å si takk for maten. Ja, altså, kaffekoppen min begynner å bli tom. Sier med melken din. Ikke mer igjen der nå heller. Nei, jeg ser det. Så, Ronny, takk for maten. I like så, André.